cundividado neciam estas pli medi convena. Usi, anstatau possedi, la moderna maniero de la cundividado, la tie nomata cundivida economio, ne estas necesse pli effica rilate al consumo de fontagioi, au pli medi convena. Ciel cundivida economio estas considerata la sistemezza pruntado de obiectoi au la comuna usado de fontagioi. Tio havas laula basa ideo multain avantagioin. Automobilo staras je naudec quin procentoi de la tempo sen move ie. Se gi estas usata dum tiu tempo de aliai homoi, tiam oni sparas tiel, cae costoin, cae materialon, cae energion, por la productado de aldonai automobiloi. Tiu ideo, usi, an statau possedi, ne estas nova. Iam pli frue, cundividado, estis cutima practico, exemple en cooperativoi, cun veturai borsoi, auce comuna usado de machinoi, exemple en agriculturo. La novajo estas ke ciferetsa i faris la kundividadon a massa fenomeno. Char offerto cae demando hodia povas trovi con gruon simple ki el neniam antaue Tio instigis ankau al creado de novai negoz modeloi cae de multae comerzae platformoi, ciui forte crescas. Lau taxoi en la condivida economio, ocasis negozoi en la sumo de pli ol cent dec miliardoi da usonai dolaroi en la iaro 2021. Por la iaro 2027, oni attendas 600 miliardoin da usonai dolaroi el bona ideo do farigis bona negozio. Oni tamen preter attentis, ciu tiu maniero de cundividado plenumas la origine starigitain attendoin rilate al efficetso en la consumo de fontagioi. Tion prilumigis nun Israelae esploristinoi de la Ben Gurion Universitato de Negev ili priuge analisis pli ol cent quindec studagioin pri diversai aspectoi de la cundivida economio, cae ili atingis la claron resulton, che cundividado ne estas necesse verda, set che gi estas en multai casoi ec ecologie mal avantagia. Por tio existas plurai causoi. Unue, nova offerto conducas al shangioi de conduto. Tiel, exemple multai homoi, usas scutiloin, ne kiel anstatauajo por automobiloi, sed ili mal pli ofte piediras, au ili mal pli ofte usas publicain transportiloin. Due, Ofertoi pri condividado estas ofte cunnoditai cun pluai activezoi. La pruntado de nupto festai vestagioi postulas exemple ancau transporton cae purigadon. Tria problemo estas la tiel nomata religa effecto, char chambroi laula sistemo de la California firmao Airbnb, estas pli favor presai, multai homoi vetturas pli ofte, cae pli longe al ferilocoi. Crome, cae tiu quara puncto pesas aparte forte, la novai eblezoi por povi per labori monon per pruntado, ofertas stimulon che al donai havajoi, exemple picicloi, automobiloi au logeioi, estas crome accetitai au construitai. Tio complete contrauas la originan ideon, pri pli effica usado de haveblai fontajoi.